Die Heere het met mij gepraat. Dit was in die elfde jaar, op die eerste dag van die maand. Ik het gehoor die Heere sê vir my, Mens, die mensen van die stad Tyrus het slechte dingen gesê van Jerusalem. Hulle het gesê, ons is blij. die poort van die volke leestikend, die stad is hoop voor ons, ons zal rijk word, want Jerusalem is nou net een hoop klippe, die Heere, hy wat Heere is, sê, Tyrus, ek is nou jou vijand. Ik zal baie volke laat kom om jou te verwoes en plat te trap, hulle sal kom soos die sedertse branders wat oor alles spoel. Hulle sal die mire van die stad Teres verwoes en sy toerings afbreek. Ik zal die grond wegkrap waarop die stad staan, net kaal klippe sal oorblij. Teres sal een plek word waar mensen hulle versnette droog maak. Ek het gepraat, die ander volke zal alles vat wat in Teres is. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is. Vijande sal die mensen wat in die dorpen buiten die rust woon, doodmaak in die oorlog. Almal sal weet dat ik die Heere is. Ja, die Heere, hy wat Heere is, sê, ik zal nou vir koning Nebukadzar van Babel brengen om Tyrus aan te val. Hy is die koning oor al die konings en hy sal kom met paarden en oorlogkarre en met mannen op paarden en baie soldaten. Hy sal die mense doodmaak wat woon in die dorpe buiten Tyrus. Hij zal een grondwal bouwen en hij zal grond gooien in die meer van die stad. Hij zal skulddakken tot bij die mieren brengen. Hij zal met de stormram in die mieren stamp en hij zal die toeren stukken slaan met ijsters. Hij zal baie paarde hee, die stof wat die paarde maak, zal die hele stad te maak. Nou ik zal omkeer nie, wanneer hy dier die poorte kom, dan zal die mieren van Tyrus begin bewe, van die mannen op die paarden en die oorlogkarre zal baie raas. Sy perde sal die straat stikken trap met hulle poote, hy sal die mensen in die stad doodmaak en hy sal die sterk pilare omgoel. Hulle sal die goed in die stad voor hulle self vat en hulle sal al die winkels leegmaak. Hulle sal die mieren en die moerhuise afbreek en hulle sal die hele stad in die seder gooi, die klippe en die hout in die grond. So sal ek die mensen van Tyrus laat ophou om vrolijk te zingen. Niemand zal weer die muziek van hulle lere hoor nie. Ek sal net kaalklippe laat oorblij waar die stad was. Dit zal een plek wees waar mense hulle versnette droog maak. Niemand zal weer die stad bou nie, want ek, die Heere, het gepraat. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is, die Heere, hy wat Heere is, sê vir die stad hier is, die ander lande by die sedert sal begin bewe wanneer die vijanden jou oorwin, wanneer jou mensen wat zeer gekry het, klaar inskree, en wanneer die vijanden jou mensen doet maak. Almal wat regeer oor die lande by die sedert, sal afklim van hulle troone. Hulle sal hulle boekleren afhaal, hulle sal hulle bondkleren afruk, hulle sal bewe en op die grond gaan sit. Hulle sal aanhou bewe, hulle sal skrik wanneer hulle jou sien. Hulle sal een klaaglied begin sing oor jou, hulle sal sing en hulle sal oor jou sê, Ach, dier is, jy is weg. Mensen het oor die sedert gekom om in jou te woon, almal het geweet van jou, jou mense het regeer op die sedert. Almal was bang voor jullie, voor jou en die mense wat in jou gewoon het. Vandaag het vijanden jou oorwin, en nou bewe die mensen op die eilanden. Jij is weg, en die mensen in die landen bij die sedert het groot geskrik. Ja, die Heere, hy wat Heere is, sê, ek sal jou verwoes, jy sal soos baie ander stede word, niemand woon nou daar nie. Het zal die diep water oor jou laat kom, die groot sedert zal jou toemaak dan zal ik jou laat afgaan saam met die ander stede wat naar die doderijk gaan, naar die mensen toe wat lang geleden gesterf het en in die doderijk is. Het zal jou laat woon in die onderwereld soos die ander stede wat lang geleden hoope klippe geword het. Niemand zal weer in jou woon nie, ek sal nie weer voor jou een plek gee in die wereld nie. Ek laat mense bang word wanneer hulle jou sien, en jy sal sterf, jou vijanden zal jou verwoes, jy sal verdwijnen. Mensen zal jou zoeken maar hulle sal jou nie kry nie, nooit nie. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is.